Tô sempre me envolvendo em sentimento bom. Mas com essa mina nunca foi tão diferente. Futuramente tu vai descobrir meu dom. Tenho certeza que vai mexer com a sua mente. Enlouquece quando cê destas, enquanto cê destas, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esqueças. Tira foto pro Isa, né? depois volta e destas. enlouquece quando cê destas, enquanto cê destas, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esqueças. Tira foto pro Isa, né? depois volta e destas. Destas. Eu disse que cê iria se amarrar ah, ah, ah. Te dou o mundo se você pra ficar Só quero te ouvir pedindo pra sentar Saiba contigo, penso até em namorar Broto na base sempre que o tempo sobrar Tu é um sonho que eu consegui conquistar Os contatinhos ela me mandou deleitar. Montar na nave, bora lá pra Guarujá é unir mais uma vez. Tô sempre me envolvendo em sentimento bom. Mas com essa mina nunca foi tão diferente. Futuramente tu vai descobrir meu dom. Tenho certeza que vai mexer com a sua mente. Enlouquece quando cê destas, enquanto cê destas, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esqueças. Tira foto pro snap, depois volta e destas. Me enlouquece quando cê destas, enquanto cê destas, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esqueças. Tira foto pro Snap, depois volta e destas.